kada Allahu na sudnjem danu, kada stigne suza majke, kada stigne jauk i jedna djeteta koje će biti ubijeno u Afganistanu, kako ćete se opravdati zbog desetogodišnjeg od palestinskog dječaka kojeg su Amerikanci i Židovi proglasili teroristom jer im je stao naput s protiv njehovog tenka njihove puške. Zašto ste kukavice? Zašto ste kukavice? Jer o što mi uče Allah i njegov poslanik sallallahu alaihi wa sallam? Allah na obećao da će svjetlo da nam sija to je danas naša Bosna hrabri Kašmir Čečenija to je danas naša Bosna hrabri Kašmir Čečenija kroz ajete iz Kur'ana i hadise Resulaha dolazim ti Čečenijo šehadet sam ja usnio dolazim ti Čečenijo šehadet sam ja usnio Tuga te je uhvatila taba si izgubila Nemoj da te tuga mori Čečenijom ezan zbori nemoj da te tuga mori, Čečenijom ezan zbori. Zastala se crna vije, nasred zemlje Čečenije, to je svjetlo od Allaha, šlo preko Resulaha, to je svjetlo od Allaha, došlo preko Resulaha.